Dakle, e, svi smo, ono što se kaže, skoro u istoj poziciji. Ja sam nešto bio malo ovamo zabrljao sa svojim ovim programom. Nadam se inšala da će ovo biti ako Bog da u redu. Nego da mi pređemo odmah na stvar. Nakon zahvale Allahu Đelešanu i salavata na Rasula sallallahu alaihi wa sallam. E, ja sam za večeras ili za danas kako god hoćete pripremio jedan hadis da se družimo dakle e, sa hadisom poslanika sallallahu alejhi ve sellem dakle sa riznicama i sa sa riznicama iz velikog blaga i velikih riznica Rasula sallallahu alejhi ve sellem hadis koji se tiče sviju nas, našeg svakodnevnog života, naših međusobnih odnosa i ovaj hadis trebamo svi dobro naučiti, dakle naučiti ga na pamet, a poslije toga raditi po njemu kako bi se potvrdili kao istinski vjernici. E, dakle, ovaj hadis nas upozorava na naše dužnosti i obaveze i postiče na našu vezu, a to je ta imanska veza bratska veza koja je jača od svake druge veze. Naime, u ovome hadisu Rasul sallallahu alaihi ve sellem kaže من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة منه ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه كافي بصنك صلى الله عليه وسلم ko otkloni nevolju od brata muslimana, od nevolja Dunjaluka, Allah Đelešanohu će otkloniti njegovu nevolju na sudnjem danu. A onaj ko olakša onome koje zadužen, vidjet ćemo šta, e, šta prije svega znači ove riječi poslanika sallallahu alaihi sallam, Allah će njemu olakšati i na dunjaluku i na ahiretu. Onaj ko pokrije mahanu brata muslimana ili sestre muslimanke, Allah Đelešanohu će pokriti njegove mahane i na dunjaluku i na ahiretu. Allah Đelešanohu je na pomoći, dakle robu, svome robu sve dok je njegov rob na pomoći svome bratu. Dakle, e, ovo je samo jedan dio hadisa u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorava upozorava e, sljedbenike islama na njihove međusobne odnose. Dakle, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem ko otkloni nevolju od brata muslimana na dunjaluku, Allah će odkloniti njegovu nevolju na sudnjem danu. A nevolje sudnjega dana su zaista velike i mnogobrojne. I mi znamo na osnovu Kur'ana i sunnata Rasula sallallahu alaihi ve sellem o kakvim nedaćama, o kakvim iskušenjima i o, kakvi, o kakvim nevoljama se radi. Spomenut ćemo samo neka. Prije svega znamo iz mnogih hadisa našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem da će čovjek biti iskušan, odnosno ljudi će biti iskušani znojem. Pa kaže poslani sallallahu alaihi ve sellem, kada Allah skupi sve ljude, sunce će se spustiti iznad ljudskih glava koliko je pedalj. Dakle, i ljudi će biti u znoju e, s razmjerno njihovim grijesima. Neki će biti u znoju do koščice, neki do koljena, neki do pojasa, a neki će se gušiti u znoju. I zbog neizmjerne tegobe i iskušenja toga dana, koji će jako dugo trajati, ljudi će otići Ademu alaihissalamu i reći će moli Allaha djelašanuhu da nam olakša ove muke i ove tegobe sudnjeg dana pa će im Adem alaihissalam reći ja se danas brinim samo o sebi onda će tako redom ići kod svih poslanika koji im neće ništa drugo reći osim ono što im je rekao Adem alaihissalam a nakon toga će doći do poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem i reći će moli Allaha da nam olakša muke a on će reći sallallahu alaihi ve sellem ene leha ja sam za to zadužen dakle meni pripada ta čast da molim za šefaat da molim Allaha Đelešanuhu za lahkoće muslimanima danas e, mi braćo i sestro, sestre znamo da se danas muslimani nalazi u velikim nevoljama da je danas muslimane pogodila briga i tuga i velika iskušenja i da su poniženi kao nikad ranije. Ali i bez toga, inače, ovaj život na Dunjaluku je sav u znaku nevolja, nevolja i iskušenja. E, islamski učenjaci, kada govore o ovim iskušenjima, kada govore o nevoljama Dunjaluka, kažu da su tri glavna razloga zašto ljude, a prije svega vjernike, snalaze e, ova iskušenja na Dunjaluku pa između ostalo kažu da je to prije svega radi grijeha koje čovjek čini i koje, e, i koje je počinio i onda Allah subhanahu wa ta'ala želi da očisti vjernika i vjernicu na taj način dakle e, kroz brige kroz tugu, siromaštvo, raznorazna druga iskušenja na dunjaluku. Jer ako se rob ne očisti na taj način, ako Allah želčano ne očisti od grijeha čovjeka na taj način, onda ga čeka e, druga stanica, to jest kabur, čeka ga iskušenje u kaburu. A ako ni tu ne bude očišen od grijeha, onda ga čeka iskušenje sudnjega dana, koje je daleko teže od ovoga prethodnog, a ako se ni tu ne očisti, onda zbog svojih velikih grijeha, e, morat će da se očisti u vatri, sačuo nas Allah od toga. Dakle, Allah iz svoje mudrosti i milosti e, šalje određene musibete, ispušta određene musibete i iskušenja vjernicima na naluku kako bi ih očistio od grijeha, jer samo čisti e, od grije, potpuno čisti ljudi će ući u džennet. Ahmed, imam Ahmed bilježi sa sahih senadom predaju, kada je objavljen ajet u kojima Allah Đelešanuhu kaže lejse bi emanijikum wala emaniji ahli kitabi men ja'mal su'a jedzibih juzebih kaže Allah Đelešanuhu to neće biti po vašim željama niti po željama ahli kitabija onaj ko bude uradio loše djelo biće za njega kažnjen biće zbog njega kažnjen kada je ove riječi čuo Ebu Bekr radijallahu ta'ala zaplakao je I poslanik sallallahu alaihi ve sellem ga pita zašto plaćeš Ebu Bekre? A on odgovara, pogledajte kako su ashabi razumjeli islam, kako su razumjeli Kur'an. E, kad se objavljuje ajet, pomno ga prate, slušaju i dobro ga razumiju. I kaže Ebu Bekr, ja Rasulallah, pa šta nam vrijede dijela poslije ovoga ajeta? Šta nam i koliko su se oni brinuli o ahiretu, neka ti se Allah smiluje Ebu Bekre. Neka ti se Allah smiluje Ebu Bekre. A zar te na dunjaluku ne pogađaju iskušenja, tuga, žalost i ostalo, kaj jest ja Rasulallah. Pa kaže, na osnovu toga i preko toga Allah Đelešanohu briše, briše loša djela. Nakon toga Rasul sallallahu alaihi sallam je rekao, nema ni jednog muslimana koji pogodi tuga i žalost, briga i bolest, a da mu Allah neće obrisati grijehe pa čak i za ono kada ga kada ga trn ubode dakle zbog svi zbog svih tih ezijeta i iskušenja Allah Đalešanu oprašta istinskim vjernicima njihove grijehe drugi od razloga ili drugi razlog e, zbog koje zbog kojeg snalaze iskušenja vjernike na Dunjaluku jeste o, i, i, odnosno ljude na dunjaluku jeste okretanje od Allahove istine. Dakle, e, zanemarivanje Allahove istine, okretanje leđa Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alaihi ve sellem, jer onaj ko se okrene od Allahove istine, taj, taj je već iskušan, dakle njegov život je tjesan, tegoban i jadan, kako kaže Allah dželle šanu a'udhu billahi minashaitanir racim ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى onaj ko okrene glavu od knjige moje taj će teškim životom živjeti i na sudnjem danu ćemo ga slijepo živjeti dakle tuga i tjeskoba je njegov životni pratilac makar živio u ne znam kakvom izobilju makar imao vlast i metak i sve ono što poželi od dunjaluka, a mi smo svi prošli kroz, takve fa, kroz takvu fazu i znamo šta znači biti u tmini, šta znači biti e, na krivom putu i biti daleko od Allahove istine. Nastavljamo e, sa našim komentarom hadisa poslanika sallallahu alaihi wa sallam i e, rekli smo dakle da e, je poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu upozorio na važnost i vrijednost otklanjanja E, nevolji, odnosno nevolja od e, brata muslimana, odnosno sestri muslimanki, e, koji su raznovrsne, dakle, neimaština, boli, strah, nepravda i tako dalje. U tom smislu spomenut ono što je rekao Hasan Basri vezano za ovaj hadis i inače za odnaš odnos jednih prema drugih, drugima, kaže mnogi od vas govore ja klanjam, ja postim, ja dajem zekat, obavljam hađ i tako dalje. E, I misli da je, da je samo to ibadet. Međutim, ona je ko otkoni nevolju od svoga brata, ko obiđe rodbinu, ko pomogne muslimanu, to je također ibadet. I ovo su zaista velike riječi i istinite riječi od Hasana Basrija, jer mnogi od nas danas ne imaju veće brige od toga da obavljaju namaz na vrijeme, da obavljaju namaz u džematu, da poste, odnosno one fardove da izvršavaju koje je Allah Đelešanohu naredio i zadovoljavaju se time. Jeste, to je alhamdulillah, to jeste najvažnije, to je, to je dobro, e, to je za svaku pohvalu. Međutim, ne smijemo dozvoliti da mi samo uživamo na taj način u našem ibadetu i da izvršavamo i da izvršavamo samo ono što je Allah dželle džellelhu striktno naredio uh, jer uh, zapostavljati na file zapostavljati do ostala dobra djela uh, koja su takođe ibadet i zbog koji Allah nagrađuje je uh, velika greška Također se spominje da je Hasan Basri poslao čovjek, jednog čovjeka koji imao svoju neku potrebu, trebao da je obavi E, ali mu je trebala veza. Trebala mu je veza kod nekog čovjeka, da li je bio političar ili namjesnik, nije bitno, a tu vezu je imao Sabit Banan, poznati učenjak i pobožnjak. Međutim, on je tada bio u itikafu. Bio je u mešćinu, bio u itikafu, pa ga je Hasan Basri poslao da se njemu obrati i da kaže koga je poslao i zbog čega. E, ovaj čovjek je otišao, a onda mu je Sabit Banan rekao, ja zaista ne mogu, kako ću napustiti, ti hoćeš da ja napustim i tikav, hoćeš da napustim mesjid i tako dalje. Ovaj čovjek se vratio, vratio Hasanu Basri i rekao šta mu je ovaj kazao. Pa ga je Hasan Basri ponovo spremio i rekao mu, idi reci mu, o pobožnja, rekao ti je Has poselami ga od mene i reci mu da sam mu ja rekao, o pobožnjače, zar misliš, zar misliš, samo ti da uživaš u ibadetu, ibadet u džami i da boraviš u džami u itikafu i da je to vrhunac ibadeta. Tako mi Allaha da pomogneš, da pomogneš svoga brata, svoga brata muslimana u njegovoj nevolji bolje ti je nego da ostaneš u itikafu i da stalno klanjaš, da si stalno u ibadetu, misli se na nafilu. Pa kada je čuo te riječi Sabit al-Banan, napustio je napustio itikaf i otišao je da pomogne svome bratu muslimanu da mu iziđe u susret. Zato jedno druge trebamo upozoriti na ovu stvar. Ako neko posjeduje ugled, ako posjeduje uticaj kod nekoga, gdje čovjek treba, kod koga čovjek treba musliman ili musliman kada ostvari svoje pravo, dakle ne bespravno da nešto ostvari, nego da ostvari svoje pravo, da sačuvaju svoj ponos, svoj čast, znaj, brate muslimanu i sestro muslimanko, da ti je dužnost da izvršiš to i da pomogneš muslimanu. I ako se radi o siromašnom, ako se radi o bolesnom i tako dalje, mi znamo koliko danas muslimana umire sa svojim problemima, sa svojim potrebama, sa svojim pravima, eh, odnosno obespravljen umiru i nikad te svoje probleme ne rješavaju na dunjaluku. Umiru s njima i s njima se zakopavaju. A na sudnjem danu će biti vallahi podkusurivanje. I poželjet će tada vladari i oni koji su imali vlast i nešto mogli da urade i koji su uh, uzurpirali tu vlast i bili nepravedni, poželjet će da su pod stablom spavali. Ne samo da, da, da nisu imali dvorce, da nisu imali vlast i bogatstvo, nego da nisu imali kuće nikako kad vide šta će im se desiti na sudnjem danu i koliko će se uzeti od njihovih dobrih dijela koji budu imali i koliko će se na njih natovariti, natovariti loših dijela i tereta koje ga sigurno neće moći, neće moći nositi. Sjetimo se samo prvih generacija. Sjetimo se Abu Bekra radijallahu ta'ala an. Zašto je poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao kada bi se iman svih ljudi svih muslimana stavlja jedan ta svagi, a na drugi ta svagi, iman Ebu Bekra, plagno bi iman Ebu Bekra. Zato što poslanik sa selem pita jednoga dana ashabe, je li neko od vas danas postać, Ebu Bekr odgovara, ja sam. Je li neko od vas danas ispratio dženazu? Ebu Bekr kaže, ja sam. Je li neko od vas danas obišao bolesnika? Kaže, ja sam je li neko od vas podijelio sadaku kaže Abu Bakr ja sam kaže poslani sa sallam neće se ovo spojiti kod čovjeka a da neće ući a da ne uđe, a da ne uđe u džennet dakle Abu Bakr oblazi čak staricu staricu koja živi u svojoj trošnoj kući i e, čisti joj kuću čisti joj, donosi joj hranu donosi joj vodu i pripremi pripremi svaki dan ono što je potrebno i znamo da ga je Omer pratio, da je gledao što ovaj radi, pa kada je, pa, pa kada je postao halifa, kada je postao halifa, Omer je rekao, e neće moći sad izdržati sigurno, sad su obaveze državne, poslovi i tako dalje, ja ću ga sad preteći. Međutim, kada je došao Ebu Bekr, kada je došao Omer, ponovo je zatekao kuću sređenu, pa je upitao staricu, ko sad dolazi, ona je odgovorila, ponovo dolazi onaj isti čovjek, samo prije je dolazio, poslije sabaha, sad dolazi prije sabaha, da obavi sve ono što treba kod mene i onda ode. Dakle, to je generacija za koju je Allah Đalešanohu rekao, kuntum hajra ummetin uhrđet li nas. Vi ste najbolji ummet koji se, koji se pojavio, pojavio na zemlji. Dakle, svatanja kide mora biti takvo kod nas e, i svatanje ibadeta približavanja Allahu Đelešanu onako kako su to shvatili, shvatili ashabi Rasula sallallahu alaihi sallam i generacije koje su nas pretekle u dobru. Pogledajte samo, uh, je li neko od nas nekad razmišljao o, o ljudima koji su prenijeli islam u Indoneziju i Maleziju. Tamo nije bilo džihada, tamo nisu došli muđahidi, tamo nisu došli učenjaci, muhaddisi, fakihi, pa da prenesu islam. Ne, nego su u Indoneziju islam donijeli i pronijeli Indoneziju i Maleziju e, i njihovim sebebom je primjen islam od strane tih ljudi, trgovci. Trgovci. Dakle, ljudi koji, kod koji su ovi prepoznali poštenje, iskrenost, pravednost, poštivanje ugovora e, i tako skromnost i sve ono što treba da krasi jednog vjernika. Dakle, kad pogledaju njihovo lice, vidi nur, vidi svjetlo, vidi ljepotu ahlaka, moral i e, dakle, bogobojaznost, I na osnovu toga su ljudi prihvatili vjeru. Wallahi, veliku stvar su ti ljudi uradili. I velika i nagrada čeka kod Allaha Đalešanohu. To kaže poslanje sallallahu Vaselem u Sahihajnu u hadisu koji ga bilježi Bukhari je muslim. Allah će na sudnjem danu razgovarati sa čovjekom, dakle sa robom, bez posrednika. I kad čovjek pogleda na, dakle, bez posrednika ikakvog, kad čovjek pogleda na desnu stranu, vidjet će svoja djela. Kad pogleda na lijevu stranu, opet će vidjeti samo djela. Kad pogleda naprijed, vidjet će džehennem, razbuktalu džehennemsku vatru, pa kaže poslan sallam, čuvajte se džehennema, makar sa pola hurmi. Dakle, kad zamislimo, braće i sestre, e, sudni dan, sudni dan i sve njegove strahote. I u takvoj situaciji će Allah subhanahu wa ta'ala otklanjati nevolje onima koji budu otklanjali nevolje muslimana na dunjaluku. Nevolja za nevolju. Nevolja za nevolju. Dakle, koliko je to za nas važno, koliko je to bitno da shvatimo zaista suštinu dunjaluškog života, njegovu prolaznost, njegovu bezvrijednost i posebno danas u ovoj situaciji u kojoj muslimani žive, mi bi trebali da budemo posljednji koji će zavara dunjaluk, koji će se odati igri i zabavi, koji će se odati, odati dakle, onim stvarima koje, koje, kojima se odaju nevjernici, džahili i tako dalje i da na taj način potroše svoj dunjalog i prokockaju veliku, veliku šansu. E, ja bi u tom smislu spomenuo Ibrahim a.s. jednu njegovu, jedan njegov slučaj, odnosno i Ilijat koji, koji se prenosi o njemu. Mi znamo da je Ibrahim a.s. stalno svaki dan imao nekog gosta kod sebe u svojoj kući, ali također znamo dakle, da, kada su, da je on kao Allahov poslanik i svi ostali poslanici a to je Mohamed sam preporučio vjernicima, dakle naredio da da je primao u kuću vjernike i njih je ugošćavao, dakle oni koji su imali tevhidu, koji su vjerovali istinsko Allaha Đalešanu. Imao je dvojicu ljudi koji je zaduživao svaki dan da, da dovedu goste. Jednoga dana jedan od njih je doveo gosta i kad je on iz, pred njega iznio pečenu, šta? Pečeno tele, ovaj eh, je počeo da jede pa mu kaže Ibrahim a.s. jedi reci bismillom i neka ti je prijatno. Reci u ime Allaha Đalešanuhu. Kaže ova ja ne znam za Allaha. Ja e, neću to izgovarat. Ibrahim a.s. mu kaže pa ako ne znaš za Allaha za koga ćeš drugog znat? Allah te stvorio, daje ti na faku, dao ti zdravlje e, i tako pred će se vratiti odgovarati za sva djela. Zašto si ohol? Ovaj čovjek nije htio da izgovori bismillom. Ibrahim a.s. ga je, e, nije htio ugostiti i moraju da napusti njegovu kuću. Nakon toga Allah će već objavljuje Ibrahimu i kaže, znaš li Ibrahime koliko ovaj čovjek ima godina? Pa Ibrahim je sam rekao, Allah najbolje zna. I Allah mu objavljuje da taj čovjek ima 70 godina. I kaže, 70 godina mi griješi, a ja ga hranim i pojim. A ti ga nisi mogu ugostiti samo jedan dan, odnosno za jednom, za jednom sofrom. Dakle, onaj ko olakša muslimanu, a, kaže poslanik sa sellem, Allah će njemu olakšati e, i na dunjalu i na ahiretu. Ovdje učenjaci tumačići ovdje riječ poslanika sa sellem, e, kaže se prije svega odnosi na dužnika. Dakle, onaj ko ima e, e, novac ili ko je posudio nekome nešto, pa taj ne može da vrati, dakle, neka, neka mu op, onaj, olakša, odgodi dug ili ono što je najbolji ako ne može nikako vratiti da mu oprosti e, jer sjetimo se takođe jedne predaje u kojoj se spominje da će čovjek doći na sudnji dan da će doći na sudnji dan pa će biti poveden u džehennem u džehennem pa će ga Allah će pitati imaš li jedno djelo znaš li jedno dobro djelo koje su radi pa će on reći gospodaru ne imam i ne znam ni za jedno dobro djelo svoje osim to što sam se bavio trgovinom bio sam trgovac ima sam dosta imetka i kada bi nekom nešto posudi pa mi ne bi vratio, ja bi odgađu povrat, povraćanje duga ili bi opraštu. Pa će to prevagnuti, to, to dobro djelo i Allah Đelešanu će mu oprostiti grijehe i uvešće ga u džennet. Dakle, e, ko olakša takvu stvar muslimanu, Allah Đelešanu će olakšati njemu ispit na sudnjem danu. Zatim, ko pokrije sramotu muslimana, Allah će pokriti njegovu sramotu na sudnjem danu. Subhanallah. Koliko danas muslimani i muslimanke samo ne paze na ovu stvar. Koliko griješi. Kaže ima Malik kad je u pitanju pokrivanja sramota, odnosno onih dijela ili grijeha koje ljudi rade, muslimani i muslimanke, u tajnosti. Ne iznose javno. I još su usto poznati kao multezimi, kao dobri vjernici, ali a, e, mi se onda utrkujemo kad učini takav neko loše djelo, kad učini neki grijeh, utrkujemo se da ko će od nas prije prenijeti i kazati da je taj taj uradio to i to. Kaže ima Malik, mi smo zapamtili ljude koji e, nisu imali mahana, koji nisu imali barem onih očevidnih mahana koji, koje smo mi primjećivali, ali su istraživali mahane i prenosili mahane drugih ljudi, pa je Allah dao da su ljudi njima izmislili mahane i o njima pričali. A zapamtili smo ljude koji su bili puni mahana, ali su prešučivali tuđe mahane i tuđe nedostatke, pa je Allah pokrio njihove mahane i o njima niko nije govorio. Dakle, musliman, muslimanka moraju znati da moraju pokriti samotu brata muslimana muslimana, iako ga i muslimanke, iako ga nađu, ako ga nađu u grijehu, ako ga zateknu, vidi, vidi, vidi da, da je nešto pogriješio, da li to bilo jezikom, da li bilo u srđbi, da li bilo, dakle, da kada nađe razlog uh, za njega i opravdanje i da ga posavjetuje ako on, ako ga e, bude viđao u, u takvim stvarima. A s druge strane, musliman i muslimanka ne smiju učiniti javno grije, javno grije, jer to onda oni sami sebe otkrivaju i nije sramota i nije grijeh, tada, tada, ih, tada ih napasti, odnosno okriviti za ono što radi. E, I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem Allah je u pomoći čovjeku, dakle Allah pomaže svom robu, da njim bdije i, i stalno mu pomaže sve dok on pomaže svom bratu muslimanu, odnosno sestri. Zaista ovaj hadis uh, za nas vrlo sadržajan i vrlo bitan i moramo ga dobro naučiti i primijeniti našim, u našim životima. Jer ovo kao što je ostalo, eh, Allah, Allah, Allah kaže, približio se sudnji dan približio se sredina, a ljudi u gafletu, ljudi u nemaru, a posebno kad znamo u kakvim iskušenjima se danas nalaze muslimani, koliko danas muslimani pati, koliko su nepovezani, koliko je ta, ta imanska veza splasnula, a koliko nevjernici s druge strane sve više i više stežu obruč, stežu obruč i napadaju, i napadaju, i muslimane danas proglašavaju uh, uh, i teroristima i ubicama i tako dalje samo da bi oni ostvarili samo da bi oni ostvarili uh, uh, svoj cilj odnosno da bi da bi uh, osvojili muslimansku teritoriju i da bi se pripremili dakle moramo biti dobro oprezni i dobro dobro paziti i uh, gledati da ne izazovemo srđba Allaha Đalešanohu, dakle jer živimo u vremenu koje je bremenito velikim problemima, krvavim ratovima, nasiljem, nevjerstvom, nemoralom, razvratom i tako dalje u vremenu kada kufr dominira i njegovi sledbeni i njegovi sledbenici e, i zbog toga vlada haos na zemlji. A inša Allah, nadamo se da neće još dugo. E, međutim, pored svega toga, dakle, e, što nevjernici čini i rade, što rade kolovođe nereda, E, jedna stvar danas je dakle posebna na tapetu a to su muslimani i muslimanke multezimi koji se pridržavaju istinski Allahove vjere i koji su se danas uzoholili na zemlji a ne znaju i nisu nisu svjesni nisu svjesni da će sigurno takvi ljudi biti gubitnici i na dunjaluku i na ahiretu jer Allah subhanahu wa ta'ala će pomoć svoje iskrene robove Allah dželle će pomoć mu'mine e, i u to nema nikakve nikakve nikakve sumnje i nema mjesta očaju, nema mjesta, nema mjesta tugovanju, nema mjesta onim stvarima uh, koji su grijeh kod Allaha Đelešanohu. Dakle, vjernik, bez obzira u kakvoj na situaciji muslimani nalazi, uh, nema mjesta nekom pretjeranom strahu od nevjernika zbog njihovog kufra i zbog njihovog napada na muslimane. Jer, uh, iz, zbog čega? Iz više razloga. Iz više razloga. Bez obzira, bez obzira šta se desi šta se desi muslimanima u Iraku, šta se dešava muslimanima u Palestini, ovdje u Bosni, u Americi, na svakom drugom mjestu. Muslimani, to, kod muslimana to treba samo da poveća optimizam i ubjeđenje i jekin iz više razloga. Ja bi naveo samo neki. Prije svega, zato što su muslimani danas e, napadnuti nepravedno. Dakle, oni su na strani pravde, a onaj ko bude ustrajao na tom putu, ko bude ustrajao uz pravdu, e, i koje podrži, on je pobjednik samim tim. Dakle, bez što se svrstao na stranu pravednih, on je samim tim pobjednik. Zatim, druga stvar, Allah Želešanohu nam razotkriva, razotkriva našeg neprijatelja i padaju u vodu E, svi, svi njihovi e, pada u vodu ono šepuranje njihovo i pozivanje na nekakva prava, na slobode, na demokratiju i tako dalje. Dakle, sad se vidi šta hoće i koliko pritišu ljude i napadaju i hoće čak da ti u kuću uđu, da ti oni određuju šta ćeš i jest i piti, kako ćeš se oblačiti, a kamoli kakav će ti zakon vladati, vladati u državi. A, zatim treća stvar jeste to da da ljudi uviđaju uviđaju tu nepravdu tu silnu nepravdu i sve više i više prihvataju islam, prihvataju Allahovu vjeru i vraćaju se, vraćaju se Allahovoj vjeri i u Americi i na svakom, na svakom drugom mjestu. Evo ovdje kod nas, alhamdulillah, e, sutra, to jest nedelju, trebaju da dođu dvije, odnosno tri E, žene Hrvatice iz Bugojna ovdje u Fahdovu džamu koje, koje onaj su primile islam i sutra će biti kao i prošli put vi ste vjerojatno to pratili radio nabaje e, pratila direktno to i snimala i tako dalje e, to će vjerojatno raditi i sutra dakle dolaze izgovore šehadet i svaki dan se skoro to dešava Dakle, ljudi se vraćaju Allahu i to je dokaz protiv nevjernika i protiv munafika iz muslimanskih redova koji se ismijavaju s muslimanima, izdajama i tako dalje i govore da je islam se širio silom, da islam nije vjera za ovo doba i tako dalje. Dakle, danas muslimani poniženi, a ljudi nevjernici, kršćani i tako dalje, vraćaju se islamu, vraćaju se vjeri, prihvataju šehadet i hoće samo taj put za svoj životni put. Jer nisu našli na drugim stazama, na drugim putima, nisu našli rahatluk i nisu našli sreće za sebe. E, zatim, ovo je trenutak i prilika za nas sviju da shvatimo važnost i vrijednost borbe velikim džihadom, to jest Kur'anom, jasnim dokazima, jasnim dokazima, bez uvreda, bez vrijeđanja, bez, bez napadanja, bez ponižavanja, dakle da iznesemo jasne dokaze i da govorimo onima koji nisu muslimani, kad s diskutujemo, kad vodimo debate na tribinama, e, zvaničnim i nezvaničnim sastancima, da je Islam jedina priznat vjera kod Allaha Đelešanu. Imamo jake dokaze, vallaha. A da, ne da zbuni, a ne da zbunijemo narod, kao što to rade pojedinci od, zvanič, od zvaničnika, pa ljudi ne znaju u stvari gdje je istina. Smatraju da je, da je suština ista, samo se forma razlikuje kod, muslim, kod muslimana, kod kršćana i ostali. Dakle, ovo je velika prilika koju ne smijemo propustiti. Ne smijemo propustiti jer da Allah uputi, uputi preko nas jednog čovjeka bolje nam je nego, nego nego stado najboljih deva kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem i da se nat i još jedna stvar koju sam želio istaknuti vezano za ovaj govor o hadisa to je da će se na taj način inshallah pojačati jedinstvo muslimana pojačati da će se muslimani više vraćati vraćati vjeri i vezivat za Kur'an odnosno za islam i isticati stalno tu vezu tu vezu e, na uštrb svih drugih veza koje nisu bitne koje nisu bitne i zbog toga nećemo biti pitani na sudnjem danu, a za ovu ćemo i kako biti pitani, a pored toga neće uspjeti, neće uspjeti naša nasljena, naš trud, makoliko je ložil da se oslobodimo terora, da se oslobodimo straha, da, e, da zavada sigurnost i mir u našim državama, ako se ne vratimo istinski Allahovoj, Allahovoj veri. Dakle, to je jedinstvo, i muslimani nemaju pravo da nas na igru, na zabavu, nego moraju biti ozbiljni, a raditi koliko god mogu da sav svoj život uložimo u radu za Allahu vjeru, u pozivanju ljudi u Allahu vjeru, jer dunjaluk je, dunjaluk je zaista kratak. Dunjaluk je zaista kratak, kao, kao što kaže Ali Ali Allah, tada, kada mu je došao čovjek, kada mu je došao čovjek da, da mu bude svjedok, odnosno kadija, za ugovor, ovaj je kupio kuću, e, pa je tražio da mu Alija potpi, napiše taj ugovor i da bude svjedok, da je on kupio drugog čovjeka kuću. Pa mu kaže Alija radi Allah, ho, hoću vrlo rado. I onda kada je pisao ugovor, nakon bismillah i zahvala Allahu Đelešanu i salavata na Rasulullah svala svala rekao je uh, Ja u ime Allaha svjedočim da je mrtvac kupio kuću od drugog mrtvaca u zemlji grijeha, u zemlji grijeha koja ima četiri granice četiri nije spomenuo da graniči s kopnom ili s morem s jedne strane s kopnom druge strane s morem nego rekao Alija s jedne strane dakle jedna, jedna, jedna granica je do smrti druga granica je do kabra treća granica je do sudnjega dana i polaganja računa a četvrta granica je do dženneta ili, ili džehennema pa kada je čuo ove riječi ovaj čovjek rekao je ja pozivam Allaha za svjedoka, a zatim tebe Alija, da ja ovu kuću koju sam kupio dajem u sadaku. Dakle, ne želim, ne želim da imam za sebe. Dunjaluk će svakako brzo proći i vratit ćemo se pred Allaha Đelešanu i pitaće nas za ono što smo radili na Dunjaluku, kako smo proveli naš život, kakvi su naši odnosi bili i koliko smo mi bili svojim životima, svojim dijelom, svojom riječju, i postupkom sebe da drugi ljudi prihvate Allahovu, Allahovu istinu. A na najljepši način pozivat ne bojiš se ničijeg prijekora, ne bojiš se nikog osim Allaha Đelešanohu, to je naš zadatak i s te strane ne trebaju nam nikakva upozorenja, nikakva upozorenja i nikakvi lažni i suvišni, suvišni strahovi. Zato ja molim Allaha da nas učvrsti na istini, ali kad je u pitanju ova dava, važno pomenuti još jednu stvar. Ne smijemo biti od onih, od onih koji zagovaraju nekakvo temeljito rušenje pa izgradnje nečeg novog. Izgradnje nečeg novog. Moramo znati, braćo i sestre, dakle da se mi nalazimo pred jednom građevinom. Pred jednom građevinom koja je građena 1420 godina. U koju je uloženo mnogo krvi, mnogo nosa, mnogo truda, mnogo znoja, mnogo znanja i umjeća i tu zgradu nema niko pravo da ruši da bi gradio iznova Ona je ko to smatra, ko smatra da je to ispravno taj čini, velik, taj čini veliku grešku taj sigurno u zabludi jer nije poslanik on nije, niko od nas nije poslanik je posljednji Allah poslanik Muhammed s.a.v. on je srušio džahl srušio kufr i svaku zabludu svaku zabludu i onda je došao sa istinom sa islamom i ta građevina je izgrađena, a što su neki njeni dijelovi malo okrenjeni, što, što ima muslimana koji ne klanjaju, koji ne daju zekat, koji ne poste i tako dalje, na nama je da radimo, da se ta građevina popravi, a ne da se ruši pa da se iz temelja gradi. Dakle, to je naš zadatak i, i uporni, i uporni, i oslanit se na Allaha Đelešanohu, njemu dove stalno upućivati i stikvar da uputi muslimane, da po imenima spominjemo one koji nisu takvi u našim dovama i Allah Đelešanohu će dati inša Allah hajr kod takvog postupka jer u slijedenju poslanika sallallahu alaihi ve sellem je za nas najbolja, najbolja uputa i to je najbolji, to je najbolji put. Ako vidimo njegovu siru i čitamo je s razumijevanjem, vidjet ćemo da on nije bio rušilac, nego je bio izgraditelj. On je gradio, a nije rušio. I onoga dana, i onoga dana kada je mogao, da uputi Allahu dovu da se ruši brda na Meku i na Taif zbog onih koji su činili grije, koji su ga napadali, koji su ga protjerivali, nije to učinio nego je uputio Allahu dovu da uputi te ljude i da iz njihovih kičmi izvede generaciju koja će obožavati samo Allaha Đelešanu. I Allah je uh, primio dovu svoga poslanika Muhammeda sallam, a on je za nas putovođa i on nam je pokazao put kako trebamo raditi dakle, s muslimanima, ne samo s onima koji se smatraju multezimi, sa svima, na najljepši način postupati, pomagati im, a raditi s njima, a razveseljavati, a ne rastuživati, a, e, e, približavati, a ne, ne tjerati, tjerati od sebe, a samim tim i od islama. Drugima, onima koji nisu muslimani, na najljepši način ukazivati na pravi put i u tome ustrajati, ne smije nam dodijeti. Ne smije nam dodijeti. Onim Allaha želeša da nas, da nas učvrsti na istini, da ubrza pobjedu svoje istine, da nas okupi oko Kur'ana i sunnata, da ovo što smo čuli i o čemu smo večeras govorili bude dokaz za nas na sudnjem danu, ne protiv nas, da se okoristimo svim našim predavanjima i preko paltalka i e, preko kaseta i preko knjiga, sve ono što čujemo, što pročitamo, e, da zaista to pokušamo primijeniti u našim, u našim životu. I molim Allah da nam oprosti grijehe, da nam oprosti grijehe, da nas svojom milošću uvede u džennet, u džennetske užitke koje je Allah pripremio za svoje istinske robove. Amin. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma